2 Peter chapter 1, 13 up to 18. Okay, kung nakita niyo na po yung 2 Peter chapter 1, 13 to 18, follow me with your eyes. Sabi po ni Peter, I consider it right as long as I am in this earthly dwelling to stir you up by way of reminder. Knowing that the laying aside of my earthly dwelling is imminent, as also our Lord Jesus Christ had made clear to me. And I will also be diligent that at any time after my departure, you will be able to call these things to mind. For we did not follow cleverly devised tales when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of his majesty. For when he received honor and glory from God the Father, such an utterance as this was made to him by the majestic glory This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Verse 18 And we ourselves heard this utterance made from heaven when we were with him on the holy mountain. So we have the prophetic word made more sure, to which you do well to pay attention, as to a lamp shining in the dark place until the day dawns and the morning star rises, arises in your hearts. Tayo po'y manalangin. Lubos po, Panginoon, ang aming pasalamat sa inyo kung saan ay magkaroon kami ng ganitong pagtitipon at mag-aral ng salita. Alam po namin, hindi po namin maunawaan ang banal na kasulatan kung wala po ang gabay mula sa banal na spirito. Bigyan po kami ng pangunawa. At lalong lumakas yung aming panampalataya sa inyo sa magitan ng aming pag-aaralan sa umagang ito. Salamat po sa aklat ni Peter. Salamat sa mga katotohanan na aming pong binasa. Nawa sa aming pag-aaral, lalo pa namin siyang manawaan at tulungan niyo po kami katulad na sinabi ni James, hindi lang kami tagapakinig, kundi tagatupad, tagaganap, tagasunod ng banal na kasulatan. Inyo lahat ang papuri, inyo lahat ang kalawalatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo primary na pong magsiupo. Tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon muli nating balikan yung aklat ni ni Peter sa 2 Peter chapter 1. Ito po'y reminders from Simon Peter. Last two Sundays, Pinag-usapan po natin, oh, last three Sundays, pinag-usapan po natin yung remember your faith, na kung saan ay marami tayong natutunan mula sa pananampalataya na tinuro ng ating Panginoon. Pananampalataya na kung saan ay hindi mula sa mundo, kundi mula sa ating dakilang Diyos. Pagkat po ang panampalataya po natin ay mula sa sarili nating lakas, mula sa sarili nating talino o talino ng iba, hindi po tayo maliligtas at hindi po tayo magbabago. Mapapahamak lang yung panampalatayang mula sa mundo. Pero yung panampalatayang mula sa Diyos, mula sa Panginoon, kahit yung ating pagsisisi ay mula sa Kanya, yung po'y matatag at nagpapatuloy yun, yung po yung panampalatayang tinatawag na entrance to His kingdom. Meron tayong entrance sa Kanyang kaharian. Kaya remember your faith from verse 1 up to verse 12. Ngayon po ipag-aralan po natin, Remember the faith of the faithful. Remember the faith of the faithful. Remember the faith of the faithful. Sa verse 13, sabi ni, Pop, ni Peter, pag-usapan muna natin si Apostle Peter, the Apostle Peter. His dedication. I think it right as long as I am in this body to stir you up by the way of reminder. The way of reminder. Si Peter po ay malapit na pong mamatay nung sinulat niya itong 2 Timothy. Alam niya, anytime, any day, haharapin niya na yung kanyang kamatayan. Pero bago niya harapin ang kanyang kamatayan, sinasamantala niya yung kanyang, yung kanyang buhay. Habang buhay pa siya, habang malakas, kaya niya pang magsulat, kaya niya pang abutin yung mga kapatiran ng katuruan ng salita ng Diyos. Gagawin niya. Hindi niya iniisip yung kanyang kamatayan na mahirap, masakit. Hindi niya iniisip na lilisanin niya lang yung mundong ito. Iniisip niya lagi yung kalagayan ng kanyang mga kapatid sa Panginoon. Yung mga anak ng Diyos, kung sila'y malakas na, kung sila'y matatag na, kailangan silang paalalahanan uli pagkat dumadami yung nagtuturo ng mali. Maraming dumarating na false teachers, false prophets, false ministers, false pastors. Yun po yung binanggit sa chapter 2. Kaya kailangan lang ni, pa, ni Peter palalahanan niya ang kanyang mga anak, ang kanyang mga kapatid sa Panginoon hanggang siya'y buhay, hanggang hindi pa siya namamatay. Yan ang kanyang dedication. Yan ang kanyang katapatan sa Panginoon at sa katapatan sa gawain ng Panginoon. Ulitin ko po yun sa verse 13. I think it right. Nakapix na yung mind ni Peter eh. Alam niya yung tama ang kanyang ginagawa. Alam niya tama ang kanyang ginagawa. Kanya sa mundong ito ay sigurado pag nalaman ninyo kay iba, pag nalaman nila, kaibigan, anim na buwan na lang yung buhay mo. May cancer ka, stage 4 na. Hindi natatagal yung buhay mo. Iba doon baka malungkot, magalit, maasar. Iba naman doon ay tanggap na nila, pero gagawa sila listahan kung ano dapat nilang gagawin. Maaaring iba doon ay hihingi ng tawad pag sila may kasalanan. Iba naman doon ay ibibigay nila yung kailang time sa kalang pamilya, sa kalang kaibigan. O iba naman doon, pag mayaman sila ay pagkakataon ko na rin gastusin yung yaman ko. Mamamasyala lang ako. Meron pa ako 6 months para libuti ng mundo. Di ba? Maaaring ganyan ang kalang gagawin. Pero si Peter iba eh. Inisip niya yung spiritual life ng kanyang mga kapatid. Alam niya, siya'y matatag bilang Krisyano. Alam niya, harap siya sa Panginoon ng masaya. Alam niya, meron siyang award na matatanggap sa Panginoon. Pero hindi niya inisip yung sarili niya, inisip niya yung iba. It is right. Unahin ko yung aking mga kapatid sa Panginoon. Habang buhay pa ako, habang buhay pa ako, habang di pa ako kinukuha ng Panginoon, alam ko anytime, kakatok na yung mga sundalo sa kwarto ko, at pupunin na ako dito at harapin ko yung kamatayan ko. Pero inisip niya pa rin yung mga kapatiran. Sumulat pa rin siya. Kaya nga merong 2 Peter. Merong 1 ngayon may 2 Peter. Ito si Apostle Peter. Kung babalikan po natin, yung chapter 1, verse 1, sino ba to si Peter? Bakit, bakit ko siya tinawag na Apostle Peter? Pagkat sa verse 1, sabi diyan, siya yung author ng 7 Peter. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ. Pag sinabing servant dito ay dulos, ibig sabihin slave, bondslave, slave, alipin, alipin ni Kristo. Makikita niyo yung kanyang humility at makikita niyo rin kanyang dignity. Sinabi niya, I'm a slave of Christ. Also, apostle of Christ. Yun ang kanyang leadership. Siya ay apostle ng Panginoon. Isa siya sa mga leaders ng mga apostle. Kung tutusin niyo po siya yung leader ng mga apostle, sa kanya binigay yung leadership para pangunahan niya yung mga unang Kristiyano. Sino ba to si Peter? Si Peter po isang fisherman. Kapatid ni Andrew. Tanungin si Andrew, kapatid niya si Peter. Nung tinawag sila ng Panginoon, iniwan nila yung kailang trabaho, iniwan nila yung kailang pamilya. Forsaking all, he followed Christ. Hindi niya alam kung ano gagawin niya bilang follower o disciple ng Panginoon. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, follow me. Iniwan niya ang kanyang bangka, iniwan niya ang kanyang net, lambat, kasama ni Andrew, sumunod sila kay Jesus Christ. Yun ang panampalataya ni Peter. Wala siyang pakialam pagdating sa material na bagay pag ang Panginoon ang tumawag. Hindi niya iniisip, iniisip yung kanyang trabaho, hindi niya iniisip yung kanyang pamilya. Hindi ibig sabihin hindi ito mahalaga. Pero nakita ni Peter, mas mahalaga si Jesus. Ganyan yung tunay na panampalataya. Yan yung the faith of the faithful. Yan yung ating pangalawang topic ngayon. Last three Sundays, the, that your faith. Remember your faith. Ngayon naman, the faith of the faithful. Ito yung panampalataya ni Peter. Kaya niyang iwan ang lahat para kay Jesus. Ganyan din ba ang panampalataya natin? Pag tayo tinawag ni Jesus, kaya ba natin iwan lahat? Pag hindi ganyan ang panampalataya natin, delikado yan. Ang tunay na panampalataya, katulad ng sinabi ng isang Krisyano, nilagyan niya ang acronym. Eh. Forsaking all, I take Him. Yun ang kanyang faith. Handa niyang iwan ang lahat. Yan ang sinabi ni Peter. Nalala si Peter, Panginoon, iniwan namin ang lahat. Ano yung matatanggap namin sa iyo? Sabi ni Jesus sa kanila, hindi mo pinagalitan si Peter. Bakit? Sumusunod ka ba dito dahil may matatanggap ka? Hindi, hindi kayo nasagot ni Jesus. May matatanggap kayo. Lahat kayo na iniwan yung lahat para sa akin. Merong 100-fold, 60-fold, 30-fold. May, may spiritual blessings. Iniwan nilang lahat. Si Peter din po ay may asawa. Pagkat may sinulat dito yung kanyang mother-in-law ay pinagaling ng Panginoon. Kaya mali ang Roman Catholic na si Peter yung unang pope ng Roman Catholic. Pagkat hindi pwede maging pope si, si Peter pagkat may asawa. May pinagaling si Jesus sa Biblia, mother-in-law ni Peter. Alam niyo yung Mother in yun, ang siya'y gumaling, naglingkod agad niya sa Panginoon at sa mga disciples. Sino to si Peter? Mabilis ang kanyang bibig. Mabagal ang kanyang isip. Mas mabilis ang kanyang pananalita bago yung pag-isip. Ganyan si Peter. Hindi siya nag-iisip agad, salita na siya ng salita. Pero napakatapang niya. Siya lamang yung disciple na nag rebuke kay Jesus Christ. Sabi niya, Panginoon, hindi mangyayari sa ito, hindi ka mamamatay. Sabi ni Jesus Christ sa kanya, Get thee behind me, Satan. Nirebuke niya si Jesus Christ kasi kunebe ni Jesus Christ ay hulihin, papatayin. Pero sabi ni Peter, hindi mangyayari sa iyo Ibibigay ko yung buhay ko sa iyo. Pero sinabi ni Peter din yon, sabi ni Jesus Christ sa kanya, you, deny, you will deny me thrice. Napakatapang ni Peter eh. Nangibabaw laging kanyang panalita, hindi agad siya nag-isip. Si Peter din yung nagsabi na, tingnan nyo sa Matthew chapter 16. Matthew chapter 16. Kahit paano meron tayong background ng konti about Peter. Paano siya nagsimula bilang disciple at naging apostle. Sa Matthew 16, sa verse 18, pagkat may mga tao sumusunod sa kanila, at sabi ni Jesus, He said to them, But who do you say that I am? Sabi ng iba, si Jeremiah, isang propeta, si John the Baptist, si Elijah, at kaharap niya si Peter at ang mga disciples, Who do you say that I am? Sabi ni Simon Peter, answered, verse 16, You are the Christ, You are the king, the prophet, the prince. And ang ibig sabihin ng Christ, you are the Messiah. You are the Savior. The Son of the living God. You are God. Kay Peter ba nang galing yung salita na yon? He was guided by God. He was guided by the Holy Spirit. Verse 17, ano sagot ni Jesus Christ? Jesus said to him, Blessed are you, Simon Barjona. Maari ang apelido ni Simon ay si Barjona. Barjona, Simon Barjona, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father, guided by the Father who is in heaven. Kaya niya nasabi, you are the Christ, the Son of the living God. Sa so verse 18, I also say to you that you are Peter, little rock. Upon this rock I will build my church, and the gates of Hades, Hades will not overpower it. Yung ram na tinutukoy diyan yung salita ng Diyos. Sa magitan lang yung salita na mula sa aking Ama, itatatag ko ang gawain ng Panginoon, ang church. I will build my church. Tandaan po natin, we are not building, we are not building the church of God. Jesus is the builder of the church. I will build my church. Maraming churches, pero in the end, ang tatanggapin lang na church yung church na tinatag ng Panginoon. At yung church yan ay tumutukoy sa mga Krisyano, Ecclesia, called out ones, mga ligtas. Sila lang ang members ng church na tinatag ng Panginoon. Ito yung mga chosen generation, chosen people. At ang simbahan ay magiging malakas sa mamagitan ng salita ng Diyos. Ito si Peter. Katulad sinabi ko, he denied the Lord Jesus Christ Christ. Pero siya nagsisi ng kasalanan. Siya umiyak. Nagsisi siya. Bumalik siya sa Panginoon. Alam niyo sabi ng Panginoon sa kanya? Sa Luke chapter 22, Sa Luke 22, verse 31 to 34, tingnan niyo po. 20 to 33, 31 to 34. Bakit ganyan na lang yung concern ni Peter sa mga Kristiyano, sa mga manampalataya? Bakit ganyan na lang yung kanyang pag-ibig? Mas uunahin niya yung spiritual na buhay ng kanyang mga kapatid. Gusto niya makitang malalakas yung kanyang mga kapatid bago pumanaw sa mundong ito. Instead na unahin niya yung kanyang sarili, malapit na ako mamatay, unahin ko muna sarili ko. Pero nasa isipan niya yung kanyang mga kapatid sa Panginoon. Sabi po sa Luke chapter 22, 31 to 34. Ito po sabi ni Jesus Christ kay Peter. Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sit you like wheat. Simon, Simon, alam mo ba na hinihiling ni Satan na ikaw ay sirain? Yung katulad ba kay Job, nag-request si Satan para pahirapan si Job. Ayun ang hiling ni Satan. Pero pagbibigyan ko. Kaya nga din dininay ni Peter si Jesus Christ darating yung panahon na manghihina ka, babaksak ka. Pero pag bumangon ka, palakasin mo yung mga kapatid mo. Tingnan sa verse 32. Ang kagandahan yon, inalaw ng Panginoon yon, permissive will. Nasa kalooban pa rin ng Panginoon yung pagbaksak ni Peter. Pinayagan niya si Satan. But I have prayed for you, Peter, that your faith may not fail. Yan ang panalangin ko sa iyo. Na maging matatag ang panampalataya mo, hindi ka bumagsak. Pagkat ang pangarap ni Jesus Christ kay Peter maging leader ng mga apostles. And you, Peter, when you once, you have turned again. Ano yung karugto? Pag ikay bumangon ulit, nagsisi ng kasalanan at bumang, bumangon ka ulit, bumang, bumalik ka ulit sa akin. Anong gagawin ni Peter? Strengthen your brothers. Yan lang ang pinaka-command kay Peter. Strengthen your brothers. Na napili sa isipan ni Peter yon. Kaya pag nakakita siya ng mga kapatiran na nangihina, pinapalakas niya, ini-encourage niya, kinocomfort niya, tinutulungan niya. Nawa, ganyan din ang ating puso. Huwag tayong masyadong concerned sa ating sarili. Huwag natin ilayo yung ating sarili sa discipleship. Kasi apektado yung time mo dyan eh. Pagdating sa discipleship, you will give your time to your disciples to strengthen them. May mga pangarap ka sa sarili mo, itatabi mo yan kung may pagmamahal ka sa Panginoon at pagmamahal sa mga kapatiran. Yan si Peter. Mabilis magsalita, mabagal mag-isip, pero binago siya ng Panginoon. Pag binasa niyo yung 1 and 2 Peter, ang natutunan niya, humility. Humility. Bago siya magsalita, nag-iisip muna siya. Kaya ang challenge siya sa mga kapatiran, humble yourselves in the sight of the Lord. Humble yourselves. Clothe yourselves with humility. Pag binasa niyo yung 1 Peter. Yan ang natutunan ni, Pe- ni Pedro. Napaka kapagbumpaba. Kung bakit, hindi ako magtataka kung bakit sinabi niya, ako'y alipin at apostol ni Kristo Jesus. Naroon yung hum- humility and dignity. Ewan ko kung anong tingin natin sa ating sarili. Ako'y anak ng Diyos. Totoo po yan. Pero hindi lang tayo anak ng Diyos, tayo po'y alipin ni Kristo. Tayo po'y alipin, slave of Christ. Huwag kayo malungkot. Dapat masaya kayo. Kayo po'y slave ng Panginoon. Hindi na slave ni Satan. Slave ni Jesus Christ. At yung pagiging alipin natin, may kalayaan tayong gumawa ng tama para sa Panginoon. Kung noong tayo alipin ni Satanas, ang tungkulin natin gumawa ng mali. To steal, to kill, and to destroy. Ngayon ay to comfort believers, to strengthen the believers. Balikan natin yung ating outline. Yan po ang kanyang delegation. Nung sinabi sa kanya ng Panginoon yun, nung siya bumalik muli sa Panginoon, nung siya naging leader ng mga apostles, siya yung unang preachers, unang preacher na pinangaral niya ang salita ng Diyos sa Acts chapter 2. Ilan ang kaluwang naligtas? 3,000 souls. Pagkat siya bumalik sa Panginoon, at naalala niya yung tungkulin niya, strengthen your brothers. Kaya sinabi niya, I think it right as long as I am in this body to stir you up, to strengthen you, to encourage you, to mix you. Ibig sabihin talagang pasarabing ka. Di ba yung kape, lagyan mo lang. I-mix mo yan para lalo masarap siya. Mag magamit siya. Parang ganito, to equip you, to steer you up by way of reminder. Magaling na teacher si Peter. Alam niya, ibig sabihin ng reminder. Huwag kang matakot, i-remind mo yung mga anak mo. Huwag kang matakot, i-remind mo yung mga estudyante mo. Huwag kang matakot, i-remind mo yung mga members ng church. Paulit-ulitin mo, ulit-ulitin mo sila ng salita ng Panginoon. Kasi ang tao, ang krisyano, bilang tao, kahit tayo krisyano na, nakakalimot pa rin. May memory gap na. Di ba? Tumatanda rin tayo, makalimutan. Yung mga bata pa lang, makalimutin na eh. Oo. Yung mga may asawa nga, minsan nakakalimutan nila na may asawa sila. Kaya nagkakasala eh. Iba naman nakakalimutan nila, tatay sila, may mga anak sila. Gagawa ng mali. Nakakalimutan nila, dapat sila paulit-ulit, ulit-ulitin na paalahanan sila. Steer you up by the way of reminder. Alam niyo si Pablo, ganyan din eh. Tingnan niyo sa Philippians chapter 1, 23 to 25. Philippians. Iba yung puso ng mga apostles, iba yung puso ng mga Kristiyano noon. Iniisip nila yung kapakanan ng kanilang kapwa Kristiyano. Nais nila makita nila, hindi na sila yung malakas, pati lahat ng mga Krisyano malakas. Pagkat we are body of Christ. We are body of Christ. Pag ikaw ay namumuhay sa sarili mo lang pananampalataya, wala kang pakailan sa iyong katabi, sa iyong harapan, ayaw mo silang i-disciple o ayaw mo involve sa discipleship, iniisip mo sarili mo eh. Pero pag iniisip mo yung iba, magkakaroon ka ng time with them to disciple them. At kung gusto mo silang i-disciple, ma-involve ka rin sa discipleship. Alam niyo sabi ni David Platt, isang pastor ng Southern Bob, nung pinakinggan ko yung mensahe niya, pag ikay disciple ng Panginoon, magkakaroon ka ng puso na mag-disciple. Pag hindi ka disciple ng Panginoon, wala kang puso mag-disciple. Pag ikay ligtas, magkakaroon ka ng puso na nais mo yung iba'y maligtas din. Pero kung hindi ka ligtas, wala kang puso mag-share ng gospel kasi hindi ka niligtas. Mabigat yun. Pero totoo yun. Are you a disciple of Christ? Be one, make one. Eh, yun, si Peter. Tingnan niyo si Pablo. Parang silang kaisipan ni Pedro eh. Sa Philippians chapter 1, 23, 23 to 25. last Sunday sa aming discipleship, may katanungan dun eh. Mabigat yung katanungan eh. Sabi ni Brother Dennis, pa, Pastor, bakit ba eh? Malalim yung kanilang commitment sa Panginoon. Iba ay eh, mababaw yung kanilang commitment. Yung kanilang dedication sa, sa gawain ng Panginoon. Iba malalim, iba mababaw. Hindi ko alam. ang alam ko lang, pag ikay may tunay na panampalataya, malalim din ang dedication mo, commitment mo sa Panginoon. Hindi ko alam. Baka yung panampalataya nila mababaw. Baka, baka yung dahilan, baka hindi nila alam ibig sabihin ng panampalataya. Hindi nila ibig sabihin ng, hindi nila alam ibig sabihin ng follow me. Sa Bible kasi, sabi ni Jesus Christ, deny yourself. Take up your cross daily and follow me. Ang tunay na ligtas, ganyan ang kanyang kaisipan. He will deny himself. He is willing to take up his cross daily and he's willing to follow the Lord Jesus Christ. Yan ang kanyang commitment. Ayan ang kanyang panampalataya. Kaya kung mababaw ang commitment ng mga taong nagkiklaim na sila'y Kristiyano, check your faith. Bakit yung panampalataya nyo hindi totoo? Pagkat yung mga unang Kristiyano, pag binasa niyo yung Book of Acts, lahat ng naging tunay na Kristiyano, napakalalim na kanilang commitment. Sama-sama sila lagi sa gawa ng Panginoon. Kung may mahina, may nagpapalakas. Pag may problema, may tumutulong. Sama-sama sila ang kanilang commitment. Walang iwanan. Kung yan ay nangyayari sa ibang krisyano, ewan ko ang kanilang panampalataya. Hindi ko alam. Pagkat yung panampalataya natutunan ko sa Bible, ibig sabihin, dedication, commitment, 100%. They are willing to follow the Lord Jesus Christ and they are willing to die for Christ if necessary. Read the Bible. Read the lives of the apostles. Read the lives of the first believers. Read the book of Acts. Tingnan niyo sa Philippians chapter 1, verse 23 to 25. But I am hard pressed from both directions having the desire to depart and be with Christ, for that is very much better. Verse 24, yet to remain on to remain on in the flesh is more necessary for your sake. Nakita yung dedication ni Pablo? Yes, masarap makapiling ang Panginoon. Yun ang desire ko, much better. Pero pag nakikita niya yung mga kapatiran na kailangan pang lumago, kailangan pang palakasin, maaari ang request niya sa Panginoon, Lord, hayaan niyo muna dito ako. Hindi ko kayang iwan yung mga kapatid ko na mahina. Kaya sabi niya sa verse 24, oh, Yet to remain on in the flesh is more necessary for your sake. Verse 25, Convinced of this. Ito yung kanyang commitment, ang kanyang dedication. Convinced of this. I know that I will remain and continue with you. Anong dahilan? Continue with you all for your progress and joy and in the faith. Yun ang aking panalangin. Masarap pumunta sa langit. Masarap pumunta sa langit. Pero dalangin ko, Panginoon, huwag niyo akong kunin na hindi kami lahat malalakas. Hindi lahat kami matatag Masarap makapiling ang Panginoon, pero mahirap ang iwan ng mga kapatiran na mahihina pa. Kaya nga may discipleship tayo. Eh. If you are willing to give your time for discipleship, I'm willing to give my time for you. But if you are not willing, I will seek other Christians who are willing to give their time for Christ, for discipleship. Hindi ko bibigay yung oras ko sa mga ayaw. Ibibigay ko yung oras ko sa mga gusto. Hindi ko pipilitin yung ayaw. Yung mga gusto, I'm willing to give my time for them. Ito, ito yung buhay ni Pablo eh. Ito yung buhay ni, ni Peter. Pareho lang. Yan ang kailang dedication. Yan ang kailang dedication. Hindi ko alam kung anong klaseng dedication meron tayo. Bakit yung ibang Kristiyano, very dedicated to their job, very dedicated to their family, very dedicated to their school, pero hindi dedicated sa word ng Panginoon, sa mission ng Panginoon. Bakit? Sino ba nagbigay ng panampalataya ninyo? God. Saan ba galing yung buhay natin? From God. Balang araw, He will judge us. Kung ang ating panampalataya ay totoo, hindi. Kung ang ating panampalataya lumalago, hindi. I hope. Pagharap natin sa Panginoon, maririnig natin salitang, Well done, thou good and faithful slave. Yan ang puso ni, ni Peter. Kaya pag binasa niya yung 1 Peter, patuloy niya pinapala, maging matatag kayo, magpakumbaba kayo, mag, kayo sa gobyerno. Kayo mga pastor, alagaan niyo yung mga plak ninyo. Huwag niyo silang dayain, mamuhay kayo ng banal, maging good example kayo. Kayo mga husband, mahalin niyo asawa ninyo upang ang panalangin niyo ay laging tingin ng Panginoon. Pag binasa niyo yung 1 Peter. Huwag niyo kalimutan lumago. As a newborn child, grow. Desire the sincere milk of the Word of God. Then next, yan ang panampalataya ni, ni, ni Peter, ah, with dedication. Okay? The faith of the faithful. Okay. Sunod naman, his departure. His departure. Ito yung kanyang panampalataya before his departure. Bago ko, bago ko linan, lisanin ang mundong ito. Hindi siya takot mamatay, ha? Ah. Alam niya, ang Panginoon ay makakapili niya, katulad ni Pablo. Pero nangingibabaw pa rin yung kanyang concern, compassion sa kanyang mga kapatid. Hindi dahil hindi niya malang Panginoon. Gustong-gusto niya lang makapiling ang Panginoon. Pero part siya ng body. Ayaw niya makita yung body mahina. Responsibility natin, accountable tayo to strengthen the body of Christ. To strengthen the body of Christ. Kaya nga meron tayong apat na grupo eh. Palalakasin natin yon. Tungkulin ng bawat grupo, palakasin nila yung kanilang nasasakupan ng members. Kung kayo taga Rockville, sagot ninyo magpalakasan sa isa. Kung kayo taga Acme, ganyan din. Kung kayo taga Cariot, ganyan din. Kung kayo taga Paustina, California, ganyan din. Para lumiit ng lumiit yung, yung tututukan natin. At madali silang tutukan pag sila yung maliliit na. Since I know. Since I know. Yan yung panampalataya ni Peter. Alam ko na, alam ko na mamamatay ako. Hindi naman ako takot. Sinabi na sa akin ng Panginoon niyan. Sabi niya, since I know that the putting of my, of my body will be soon. As our Lord Jesus Christ made what? Clear to me. I know. Alam ko na yan. Sinabi na ng Panginoong Yesus yan. Saan ba, saan ba sinabi ni Jesus Christ na yung na siya'y mamamatay sa paghilingkod sa Panginoon? Sa John chapter 21, tingnan niyo po, John 21, 18 to 19. May hula, may prophecy si Jesus Christ kung paano mamamatay si Apostle Peter. Chapter 21, Pagkatapos sabihan ni Jesus Christ, Labis thou me more than thee, Simon, Yes, Lord, I know that I love you. Tatlong beses sinabi ni Jesus Christ yun. Tatlong beses din sumagot si Peter, pero napaiyak na siya. Tatlong beses din sinabi sa kanya, naalala niya. Tatlong beses niya rin dininay si Jesus Christ. Eh. Pero naroon yung puso ni, ni Peter, You know, Lord, that I love you. Kahit na siya'y bumabagsak, nagkakamali bilang disciple, naroon pa rin yung pag-ibig ni Pedro kay Jesus Christ. Hindi niya maiwan si Jesus. Pag siya'y bumabagsak, babangon siya. You know that I love you. Then sa verse 18, tingnan niyo po. Truly, truly. Ito'y totoong totoo, Peter. Sigurado to, Peter. I say to you, when you were younger, you used to give yourself and walk wherever you wish. But when you grow old, hindi ko alam, Nung, yung second Peter, maaari sinulat nito, almost 70 years old na siya. O kaya 70 years old na siya. Si tatay, 76. Si nanay, 71. Di ba? Malakas pa. Si Peter, malakas pa siya. Nasa kulungan lang nga. At alam niya, mamamatay, mamamatay siya anytime. Sabi sa kanya ni Jesus, when you grow old, kaya alam ni, ni Peter, hindi siya mamamatay na bata. <laughs> Hindi ako mamamatay na 30s, 40s, 50s. Alam niya mamamatay siya baka mga 60s or 70s kasi grow old eh. Alam niya, when you grow old, you will stretch out your hands and someone will someone else will gird you and bring you where you do not wish to go. Ayon dito, sabi, Nero died in AD And tradition says Peter died in Nero's persecution. The, the epistle may have been written just before his death. Namatay siya maaring AD 67 to 68 o maaring AD 68. Nauna siya, naunang namatay si Peter bago si Nero. Si Nero kasi nag-persecute sa kanya, eh, nagpapatay. At almost 70 or 70 years old na si Pedro. Halos dikit lang yung kanilang edad ni Jesus Christ. Sinabi sa kanya to. Alam niyo, bago pinatay si Peter, pinatay muna yung, ha, yung wife niya sa kanyang harapan. Nung namatay na niya yung wife, pinahirapan na, siya naman pinatay. Crucifixion din. Pero sabi ni Peter, not like my Lord. Hindi katulad ng sa, sa Panginoon. Ang Panginoon kasi pinako, patayo eh, di ba? Pero si, si Peter, pinako siya pabaliktad, upside down. Stretch. Kaya alam ni Jesus Christ kung anong kamatayan ibibigay sa kanya. Crucifixion din. When you grow old, you will stretch out your hands, and someone else will gird you and bring you where you do not wish to go. Tingnan niyo sa verse 19, ito yung maganda. Maaaring iba, naawa kay Peter. Maaaring yung ba, kung sa ating panahon, maawa tayo kay Peter. Pero alam niyo ba, yung kamatayang yaon, na ipako sa krus si Pedro upside down, hindi nakakaawa yun. Sa harapan ng Diyos, nagbibigay yun ng kalwalatian. Papuri sa Panginoon. Tingnan sa verse 19. Now this he said, sabi ni Jesus Christ, signifying by, but what kind of death he would what? Glorify God ang kamatayan ng Kristiyano nakakaglorify sa Panginoon. Bakit? We will be with Him. Yung kamatayan ng mga unbelievers, hindi nakakaglorify sa Panginoon. Lalo ng Kristiyanong namumuhay sa kalooban ng Panginoon. He will receive His reward. Pero nung hindi niya pa naranasan ang kamatayan, sabi ni, Pe, ni Jesus ko sa kanya, And when he had spoken this, he said to him, ano sabi niya? Follow me. Itong follow me, narinig niya na dati yan. Nung tinawag siya bilang fisher of men, I will make you fisher of men. Follow me. Ngayon, inulit-ulit ni Jesus Christ. After resurrection, inulit ni Jesus Christ. Follow me. Yan lang naman yung marching command Ni Jesus Christ kay Peter, follow me. Strengthen your brothers. Huwag natin paikuti-kuti na yung gawain ng Panginoon. Tungkulin lang ng Kristiyano to follow Christ. To follow His life, to follow His teachings. Strengthen your brothers through discipleship. Equip your brothers. Yan ang tungkulin natin bilang Kristiyano. Hindi naman tayo pinap hindi man hindi man tayo binipigilan ng Panginoon na yumaman, kung kay yayaman. Hindi, hindi ka pipigilan ng Panginoon kung anumang puso kunin mo, doktor man, law, nurse, o anuman. Hindi ka pipigilin, pipigilan ng Panginoon kahit saan ka pumuntang bansa kung kaya mo. But never forget the mission of the church, the mission of Christ to make disciples. Huwag natin iwan ang mundo na wala tayong disipulong dinadala sa Panginoon. Huwag kang haharap sa Panginoon na ikaw lang yung haharap doon. Ahanapin ng Panginoon, nasa ang mga disciples mo? May nadala ka ba dito? Huwag mo, ipag-pray mo. Isang katabi mo lang eh, sa bahay ninyo. Pwede mo siyang gawin disciple, eh. share mo ng gospel. Turuan mo siya, tutukan mo siya. Kung tapos na sa loob ng bahay, sa labas ng bahay. Kung may opportunity, make disciples. Sa iyong opisina, make disciples. Huwag mong iwan yung opisina niya na wala kang na-disciple diyan. Huwag wala kang na-share ng gospel. Kung saan ka dali ng Panginoon, may purpose yan. Make disciples pa rin. Make disciples pa rin. Kung ka isang estudyante, may dahilan kung bakit diyan ka din na lang school. Malay mo yung katabi mo sa room, sa room ninyo. Share mo ng gospel. Okay? Strengthen your brothers. Follow me. Since I know that the putting of, of my body will be soon, as our Lord Jesus Christ made clear to me. Alam niyo, ito yung unselfish desire ng isang Kristiyano Bakit to naging unselfish? Kasi nga may mga Krisyano, takot silang mamatay kasi maiwan nila yung kalang mahal, mahal sa buhay o yaman nila. May fear sila na maiwan na. Ito magandang purpose din, magandang desire din, pero hindi na pinakano mo eh. Pinaka-mission mo eh. Be like Peter and Paul, bago nila linis, lisanin ang mundong ito, sisiguraduhin nila, meron silang mga kapatiran na palalakasin, matuturuan. Nawa, yung, yun desire natin. Lord, bago ko makapiling ninyo, bago ko lisan ang mundong ito, naway eh, meron akong ma-disciples, meron akong ma-share ng gospel, meron akong ibibigay sa iyo. Huwag mong lisan ang mundong, mundong ito na wala kang mga dinala sa Panginoon mapapaya ka sa Panginoon. Pero kung meron kang nadala para sa Panginoon na mga kaluluwa at nasira mo ng gospel na disciple mo, na palakas mo, haharap ka sa Panginoon, well done, the good and faithful servant. Binigyan ka ng pamilya. Hindi para pakainin lang sila, hindi para bantayan sila, para turuan din sila ng salita ng Panginoon. Di ba sabi sa Ephesians chapter 6 verse 4? Train, train your children, train your people. Another faith of the faithful, his determination. Halos nabanggit ko na rin do, pero dagdagang, dagdagan, dagdagang ko ulit, his determination. Ito yung kanyang faith eh. Hindi lang with dedication, hindi lang faith before his departure. Ito rin ay eh, faith with his determination. With determination. And I will make what? Every effort. Sisiguraduhin ko. Malapit ang kamatayan ko, pero sisiguraduhin ko, gagawin ko lahat. Para lang matulungan ang iyong panampalataya lumago. Para yung mga mahihinang kapatid, ay mapalakas. Gagawin ko lahat. Nasa kulungan siya. Isipin nyo, nasa kulungan siya. Pero ang kanyang deter- determinasyon. Meron siyang dedication at naroon yung kanyang determinasyon. Gagawin niya lahat. Paano niya magagawa? Nasa kulungan nga siya. Paano, paano niya ginawa? Through letter. May magagawa eh. Minsan pag ang krisyano nagkasakit na hospital eh. Panginoon, hindi na makata- makapagtrabaho. Hindi totoo yun. Makapagtrabaho ka pa rin. Maaari sa work mo, pero makapagtrabaho ka pa rin sa gawa ng Panginoon. Pag pray katabi mo, gumaling din. At kung may break, pag napansin mo, nagising siya, wala siyang bantay, kausapin mo, share mo ng gospel. O kaya samahan mo sa panalangin. Nung nagkaroon ako ng amibiasis, eh, iba-iba yung nakatabi ko. Almost two weeks ako sa hospital, Manila doctors eh. Pero sinigurado ko na mabigyan ng Bible, may pag-pray, yung isa malapit na mamatay, binulungan ko na lang, hindi na nakapagsalita eh. Naway, sa isipan niya, nakilala niyang Panginoon, may tusok dito tubo eh. Matanda na, umiingal eh. May sakit ako pero pag nakikita, pag ano, ginawa ko sila ng time. Bago ko linas lisanin ng yung hospital na ito, Pati yung nurse, binigyan ko rin ng Bible. May dahilan, may dahilan. I will make every effort. Kahit na nakakulong ako, gagawin ko lahat ng paraan. Magsusulat ako, paparating ko sa kanila yung mensahe ng Panginoon. Palalakasin ko sila, ipapanalangin ko sila. Yan ang determinasyon ni Pablo, pagka, ni Pedro, kasi yan ang kanyang panampalataya. Alam isang challenge to sa akin, nung pinag-aralan ko, grabe ang panampalataya ni ni Pedro kahit na nasa kulungan na, I will make every effort. Iba nga, wala pang ginagawang effort, sumusuko na. <laughs> pwede, pwede bang kitang i-disciple? Wala akong oras dyan eh. Wala pang effort, sumusuko na agad. Ay, mahirap yan. Ang ayaw, ano, madaming daylight. Ang gusto, maraming paraan. Pero ang tunay ng panampalataya, laging may dahilan. May paraan lagi. Ang tunay na panampalataya lagi may paraan. I will make every effort. Gagawin ko lahat ng paraan. So that after my departure, ano, bago ko, bago ko lisanin ang mundong ito, bago ko mamatay, you will be able, what? At any time, what? To recall this things. Yung mga napag-aralan natin from verse 1 up to verse 12. Di ba? Add to your faith, virtue, virtue, knowledge, self-control, di ba? Moral excellence, patience or perseverance, brotherly kindness, brotherly kindness, love. I will make every effort may Facebook kayo? Chance nyo na yan. Ilagay nyo yung mga verses sa Bible, isend ninyo. Ilagay nyo yung mga mensahe na makakatulong sa kanila, isend ninyo. Yung iba, ginagamit na yung Facebook para manira eh. Pero mga Krisyano, huwag natin gayahin sila. Gamitin natin yung Facebook habang may Facebook at nakakapag-share ng mga messages, i-share natin. Marami sa inyo, nababasa ko, nabibless ako. Iba nalalive ko, iba nakakalimutan ko i-like. Pero huwag kayo malulungkot ha, pag hindi ko kayo nilive ha. Nabasa ko yung ano nyo. Friend tayo eh. Oh, sino dito hindi ko ma-friend? Eh, i-send nyo lang. I-confirm natin. Yung mga kasi, dami Facebook eh. Lima na yata, eh, tatlo, apat, di ko alam. Kaya di ko alam kung sino totoo doon. Kasi usap din ng mga panggagaya eh. Pero gayon pa man, samantayin natin, make every effort. May magagawa tayo sa Panginoon. Hindi na ako batang pastor eh. Ilang taon si Pedro? Almost 70. 70 may nagawa pa rin. Pastor, matanda na ako. 50 years old na ako. Si, ilang taon si Pedro? Almost 70. I will make every effort. Grabe yung pananaw ni Pedro. No? Ganyan ang kanyang panampalataya eh. I will make every effort Sabi nga ni Kuya Jing eh, ginagawa niya rin ang paraan pag sa fighting, pinibigyan niya ng time. I will make every effort. Every opportunity, gagawin ko yan. Hanggang narito ako sa mundong ito. Sa mga estudyante, sa mga nag-work, the same din. Malay niyo yung katabi niyo sa school. Kinabukasan, wala na. Magkakaroon lang kayo ng guilty feeling. Sana na-share ako siya ng gospel. Malay niyo yung katabi mong kausap kahapon eh. Pagpasok mo bukas, eh, wala na. Di ba? Kaya si Pedro, baliktad eh. <laughs> Dapat siya yung kausapin kasi mamamatay na siya eh. Di ba? Eh, mamamatay na siya. Siya pa rin gumagawa ng paraan, I will make every effort so that after my departure, you will be able at any time to recall these things. Wow. Next, pero di ko matatapos to eh. Pakinggan naman natin yung the apostles of Jesus. Nag-iba na yung tono niya eh. Naging plural na. The work of God over the work of man. Ito mga apostles nito, sabi niya, For we, we did not follow cleverly devised myths or tales when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of His majesty. Kasama niya na ibang apostles, the apostles of Jesus. The work of God over the work of men. Nung panahon ni Pedro at ng mga apostles, napapansin nila dumadami yung work. Pero yung work na yon hindi galing sa Diyos, work of men. Ito yung mga false teachers, false religion, false prophets, dumadaming work pero hindi para sa Diyos. At parang ang tingin ng mga Kristiyano o ng mga unbelievers, ito yung totoo kasi dumadami sila eh. Yung word nila parang binibless. Tapos yung mga word ng mga Kristiyano, pinipersecute, hinuhuli takot yung mga taong hulihin eh. Parang mali yata itong mga Krisyano kasi hinuhuli sila ng gobyerno. Eto mga hindi Krisyano, hindi sila huli, hinuhuli, dumadami sila. Pero sabi ni Pedro, importante pa rin yung Word of God. Dumami man yan o hindi dumami, basta yan ay Word of God, masigit pa yan sa Word of men. Huwag kayong mainggit. Kung sila'y dumadami, okay lang kung dumadami sila sa tama, ayon sa tama. Pero kung dumadami sila sa paraan ng mali, huwag kayong mainggit, maawa kayo. Broad is the way to destruction. Narrow is the gate, what? To life. Mismo si Jesus nagsabi na niyan. Sino pinakamarami reliyon ngayon? Muslim. Katuloy. Huwag kayo maingit. Maluwag ang daan patungo sa kapamakan. Mismo si Jesus ang nagsabi niyan. Malabo, maba- malabo magbago yan. At masikip ang daan patungo sa buhay. Pero sabi ni Pedro, yung kanyang, kanilang katapatan, the faith of the faithful, we did not follow cleverly devised meats. Kahit na nakakaakit yung kanilang ginagawa, kahit yung kanilang ginagawa ay parang, parang pinaniwalaan ng mga tao. Hindi pa rin namin gagayahin sila. Gagawin pa rin namin yung gawain ng Panginoon. We did not follow cleverly devised myths. Yung kanilang mga paraan, yung mga mali nilang katuruan na hindi ayon sa salita ng Diyos, hindi namin sila gagayahin. Kahit yung mga gawa niya ay galing sa matatalinong tao, galing sa karunungan ng mundong ito. We will not follow them. We will not use their tactics. Yan ang panampalataya ng mga disciples noon, ng mga apostles. Ngayon, marami na akin kay Joel Austin. Pero tandaan po ninyo, basahin niyo Biblia, napakalayo ng katuruan ng taong ito. Marami na akin kay Joyce Mayer, napakalayo din ang katuruan ng mga taong ito. Dinadala sa impyerno yung mga miyembro. Wala na kaya sinisipan lang gawain. Hindi na sila church ng Panginoon. Pagkat yung head ng church ay si Jesus Christ. Pero yung mga taong ito, sila yung head ng kanilang church. tingin nila, yun ay gawain nila. Sa so, susunod na mga pag-uusap natin dito, papakita ko yung mga ilang clips para ma-realize ninyo, makita ninyo. Isang isa sa mga kini-question nila, yung power and coming of our Lord Jesus Christ. Hindi totoo yan. Hindi darating ang Panginoon. Hindi makapangyari si Jesus. Malabo mangyari yan. Yan ay pangako lang yan. Mapapako din yan. Tingnan niyo sa 2 Peter chapter 3, 4 and 9. Sinagot ni, ni Peter yan eh. Sa 2 Peter chapter 3, 4 and 9. May mga grupo noon, kahit ngayon, hindi na naniniwala sa pagdating ng Panginoon. Hindi na yan totoo. Mapapansin ninyo, wala na sa kanilang mensahe, ang rapture, ang langit, ang pagdating ng Panginoon. Gusto nila dito sa mundong ito. Kaya ang kanilang mensahe, health and wealth. Paano maging mayaman sa mundong ito, paano maging malakas sa mundong ito. Ayaw lang ipangaral yung panibagong mundo na ating mapupuntahan. At mangyayari lang yon through His coming. At ayaw nilang paniwalaan yun. Tingnan sa verse 4. Nung panahon ni Pedro, yun din ang kailang paniwala, ito yung mga paniwala ng mga mga false teachers, false prophets, and saying, Where is the promise of His coming? For ever since the fathers fell asleep, all continues just as as it was from the beginning of creation. Kita niyo po? Tinay sa verse 3. Sino nagsasalita niyan? Kanino galing na salita yan? Know this first of all, that in the last days, mockers will come with mocking. Ano gagawin nila? Following after their own lust. You see? Hindi galing sa Diyos eh. Galing sa kailang sariling kakayanan, sariling talino from their own lust. Maling kaisipan. Anong kanila sinasabi? Nasa ang pangako? Malabo na mangyari yan. Tingnan niyo sa verse 9. Laktawan lang natin ibang talata. Mas maganda basahin niyo sa bahay ninyo yung chapter 3. Verse 9. Sinagot din sila ni Peter eh. The Lord is not slow about His promise, as some count what? Slowness. But is patient toward you, not know, not wishing for any to you to perish, but for all to come to repentance. Mabait ang Panginoon. Hindi pa dumarating ang Panginoon, hindi dahil hindi niya tinupad ang kanyang pangako. Naawa siya sa mga may iwan. Binibigyan niya pa ng chance. Chance na ano? Maligtas, magsisi. You know, to come to repentance. Hindi lang maniwala kay Jesus, kundi magsisi. Yan ang gospel ni Peter eh, with repentance eh. Binibigyan niya ng chance. Even yung mga false teachers, mga false believers, binibigyan sila ng chance na magsisi. Pasalamat kayo, hindi pa dumarating ang Panginoon. Pag dumating siya, hindi na kayo ililigtas niya, kundi hahatulan na kayo. Hahatulan na kayo. Nakuha niyo sagot ni Pedro? Okay, balikan natin yung ating talata. Yan ang dahilan kung bakit sinulat ni, Pao, ni Pedro ang 2 Peter, palalahanan nila may mga tao, may mga grupo na hindi na naniniwala sa pagdating ng Panginoon. Pero si Pedro naniniwala siya pagkat sabi niya, We are, we were eyewitnesses of His Majesty. Naroon kami nung kinausap namin siya. Naroon kami nakita namin yung kaluwalatian niya, kaluwalatian niya. Pagkat napansin din ni Pedro, may mga Kristiyano ng panahon niya, may mga believers, parang naniniwala na <laughs> sa katuroang mali. Bakit niyo sila paniniwalaan? Hindi nila nakasama si Jesus. Kami nakasama namin. Nakasama namin si Jesus. Nakita namin yung kanyang mga miracles, yung kanyang buhay, yung kanyang mga mensahe na rinig namin. Tapos paniniwalaan yung mga false teachers na hindi nila nahawakan si Jesus, hindi nila napakinggan si Jesus, hindi nila nakasama si Jesus. Yun ang sabi ni Pedro. We were eyewitnesses of His Majesty. Kung meron tayong ang katuruan mula sa Biblia, mula sa mga apostles, mula kay Pedro, mula kay Pablo, Matthew, Mark, Luke, and John, hindi sa mga tao hindi naniniwala sa Biblia, delikado yun. Yun ay work of men. The work of God above or over the work of men. Tinay sa Matthew 17.1 Sino ang kasama ni Pedro? Nung makita nila yung kaluwalhatian ni Jesus, sa Matthew 17.1. Huwag kayong maglala, hanggang dito lang muna po tayo. Next Sunday na yung apat pa. Sa Matthew, tingnan niyo po. Matthew 17.1. Sino ba kasama ni Pedro doon sa Mount of Transfiguration? Ito yung core group ni Jesus Christ eh. Ito yung mga leaders niya, hinihiwalay niya eh. Hinihiwalay niya to. Iniiwan niya muna ibang disciples, hinihiwalay niya to. Hindi dahil mas pabor, mas favorite niya yung tatlong ito o yung apat, minsan si Andrew kasama rin. Hindi. Ito yung mga leaders niya. Ito yung iiwanan niya dun sa Book of Acts, pangunahan ni Peter. Six days later, Jesus took with him, sino? Peter, nangunguna lagi si Peter eh. Sino pa? Si James. Hindi ito yung half-brother ni Jesus Christ, hindi ito yung sumulat ng James ha, ah. hindi, hindi siya. Ito si James na apostle na matay sa Acts chapter 12. Same unang apostle na namatay. Pinugutan ng ulo. Then si John, his brother, at yung mga fishermen. Madalas sinasama niya rin si Andrew. Baka may trabaho si Andrew, kaya hindi niya sinama. <laughs> and led them up on high mountain by themselves. Ito yon, ito yung tatlo. Nakita nila kung paano nagbago si Jesus, paano gumanda, paano lumiwanag. Naroon din si Elijah at si Moses. Kaya naisa, naisabi lang ni Pedro dito, bakit niyo paniniwala itong mga false teachers? hindi nga nila nakita si Jesus eh. Hindi nga nila nakita nagbago si Jesus eh. Hindi nga nila narinig yung mga mensahe ni Jesus eh. Hindi nga nila nakita yung mga miracles ni Jesus. Hindi nga nila na, nakita kung paano magpagaling si Jesus. Tapos mas paniniwalaan sila. Ay sabi ni Pedro, kami ang dapat paniwalaan nyo. We were eyewitnesses. Kasama ko si James, kasama ko si John. Buksan natin si John. Walang sinulat si James eh. Nauna siyang namatay eh. Okay? First John chapter 1, 1 to 5. Dito tayo magtatapos. Ganito rin sa loobin ni John eh. Paniwalaan nyo kami. Bago yung mga false teachers, huwag nyo silang paniwalaan. Hindi nila nakasama si Jesus. Yan yung argument ni, ni John at ni Peter. Sa 1 John chapter 1, tignan nyo po. Diba sinabi ko sa inyo last uh, Sunday, sa batas natin, hindi lang yung nalaman mo yung totoo. Eh. Sa batas natin, paano mo patunayan yung nalaman mong totoo. Nakita ko siya. Okay lang, magpahal ka lang kaso. Then sa korte, paano mo siya nakita? Nasaan ka nung makita mo siya? Ano yung damit niya? Ang dami tatanong sa iyo. Eh. Diba? One foot away. Nalala ko dati, one foot away. Paano mo siya nakita? Di ba maraming delta katulad ng kanyang mukha? Baka kamukha lang niya. Pero ngayon, pag nakita na sa television, ang dami na sumusugod sa sa, <laughs> sa, sa presinto, eh, no? Na sila inirate din, sila tinold up din. Pagkat nakita nila yung mukha, eh, nam namukhaan talaga nila, harap-harapan. Eh. Siyempre, harap-harapan, eh kasama nila. Eh. Ang ginagawa sila na hindi tama eh. Si John, tingnan niyo si John, sa 1 John. What, what was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we have looked at and touched with our hands concerning the word of life. Sining word of life? Si Jesus. And the life was manifested, and we have seen and testified and proclaimed to you the eternal life. Sino yun? Si Jesus which was with the Father and was manifested to us. Sino manifested to us? Si Jesus. What we have seen and heard we proclaim to you also, so that you may have fellowship with us, and indeed our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. These things we write so that our joy may be made complete. This is the message we heard from Him and announce to you that God is light, and in Him there's no darkness at all. Eyewitness na si, si John. Nawagan niya, narinig niya mensahe. Kaya kanyang mensahe sa atin, tama. Hindi natin pwedeng questionin yung mga sulat ng mga apostles. Yan ay narinig nila mula sa Panginoon, nahawakan nila ang Panginoon, narinig nila, nakita nila kung paano maghimala ang Panginoon, bakit tayo maniniwala sa mga salita mo wala sa Bible? Kaya huwag natin paniwalaan yung aklat ng Book of Mormon. Wala sa Bible yun eh. Hindi yung galing kay Jesus. Huwag natin paniwalaan yung pasugo. Bakit? Piling-pili lang yun eh. Hindi Biblia yun eh. Paniwalaan natin yung Old Testament at New Testament. Sigurado tayo doon pagkat yung mga sumulat niyan, narinig nila mula sa Diyos. Nakasama nila ang anak ng Diyos. Yan ang panampalataya ng mga taong ito. Remember the faith of the faithful. With dedication, before the departure of Peter, iba rin yung kanyang panampalataya, gusto niyang palakasin pa yung mga kapatid, at merong determination. Dito naman, nangingibabaw pa rin sa kanila yung work of God than work of men. Kaya work of God over the work of men. Kaya pag ang gawain ng Diyos ay gawa ng lakas ng tao, hindi galing sa salita ng Diyos, delikado yun. Pagkat yung salita ng Diyos lamang ang nagpapalakas sa gawain ng Panginoon. Nais ko magtapos tayo dito. 1 Corinthians chapter 2. Ito yung sabi ni, ni Pablo. Ano lamang yung nagpapalakas sa gawain ng Panginoon? verse 4. 1 Corinthians chapter 2 verse 4. Nakita niyo po? And my message what? And my message and my preaching were not in persuasive persuasive words of wisdom. Ito yung galing sa taong karunungan. But in demonstration of the Spirit and of power. Verse 5, bakit po? So that your faith what? Would not rest on the wisdom of man, but on the power of God. Yan po ang dahilan kung bakit ang salita ng Diyos ang patuloy natin pinapangaral sa likod ng pulpito. Hindi natin papayagan ang salita ng tao o yung gawain ng tao mangibabaw sa gawain ng Diyos. Iba pa rin ang gawain ng Diyos, iba pa rin ang salita ng Diyos. Upang yung ating panampalataya ay maging matatag, maging malakas, hindi manghina. Naway nagdagdag sa atin, nakaragdag, nakadagdag sa atin ang katuruan ni Pedro. Next Sunday po itutuloy po natin yan. Remember the faith of the faithful. Maraming mga preachers ngayon, pero wala na sa salita ng Diyos. Pakinggan natin yung mga tao na nanatili sa salita ng Diyos. Next Sunday, papakita ko yung ilang tao na nagtuturo ng mali. At makikita nyo kung ano kanilang pinagsasabi sa pulpito na against sa salita ng Diyos. Dumadami sila, pero hindi after ang Panginoon sa pagdami. After siya sa iyong pananampalataya, kung ang pananampalataya mo ay tapat. Hahatulan pa rin ng Panginoon yung katapatan mo, yung katapatan ko. Kung tapat tayo sa Diyos, dapat tapat din tayo sa Kanyang salita. At kung tapat tayo sa Kanyang salita, dapat tapat din tayo sa Kanyang gawain. At tapat din tayo sa ating mga kapatid sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. O aming dakilang Diyos, dakilang Ama. Alam po namin, kulang yung oras para pagpatuloy pa namin ang pag-aaral ng salita. Salamat Panginoon sa natutunan namin ngayong umagang ito. Tulungan niyo po kami, huwag kami bibitaw sa panampalataya na aming naranasan mula sa inyo. Mula sa katuruan ni Pedro, at tulungan niyo po kami gayahin namin ang kailang panampalataya at ang kanilang panampalataya ay may kalakip ng katapatan. Katapatan sa inyo, katapatan sa salita ng Diyos, kapata, katapatan sa gawain ng Diyos. Naway, yan din po yung aming panampalataya. Matagpuan nyo kaming tapat na naglilingkod sa inyo. Huwag namin baguhin, huwag namin ibahin. Pagkos, kami po yung magpasakop sa inyong katuruan. Lagi kaming sumunod kung ano po yung nais ninyo sa inyong gawain. Gawin namin ang gawain po ninyo ayon sa inyong lakas, hindi sa ayon sa aming lakas o talino. Salamat o Diyos sa banal na kasulatan. Salamat sa mga kapatiran. Inyo lahat ang kapurihan. Inyo lahat ang kalwalatian. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, bago po ako lumisa,